Я розумію пана, але хай пан зрозуміє також мене. Світ надто жорстокий, щоб ми дозволяли собі надто затяжливу гру. Та вже так, зітхнув я. Світом не граються, за нього борються. Муж поистине имени Гетманского достоин. Много дерзновен в бедствия входите советен, в самих бедствиях Дашин. В нем же на телу коями либо труди изнуренно. Неблагодушество против ними наведь побеждено быть и можеше. Мраза и зноя терпение равно. Пищи и питья не елико непотребное иждивение, но елико естеству давлеяше вкушаше. Сном ни в ночи ни в дни побеждашися. Аще же тогда отделы упражнения воинского времени избываше. Тогда мало почеваше, и тонни на многоцветных одрях, но на постели воинскому мужу приличествует. Спящий же паки не печашися, дабы уединенное коему место избрати. но и между немалим воинским кличем ничто же о том родящей стихости и сна приемаши, а ничим же от прочих разнствующее — оружие то точию, и кони мало что от инних лучшее. Мнози многожды его воинским плащем покровенно между стражами от труда изнемогаша почивающа созерцаху. Первый же на брань, последний по уставшей брани исхождаше. Грабянка 153. Примітка. Муж істинно гідний гетьманського імені. Сміливо підіймав він біди, добру раду знаходив у самих бідах. Тіло його не утомлялось ніякими трудами. Добрий настрій не упадав під ніякими неприємностями. Однаково витривало зносив він холод і спеку. Страви і пиття вживав незаймим лишком, скільки лише природі було потрібно. Хіба як від справ і воєнних занять час вільний лишався, тоді трохи спочивав. І то не на дорогоцінних ліжках, а на такій постелі, яка військовій людині випадає. І не клопотався вибиратися для спання десь місце на самоті, але спав спокійно серед немалого воєнного крику, ніскільки тим не журячись. Одежею від інших не різнився нітрохи, тільки збрує на коні була трохи краще від інших. Часто бачили його вкритого воїцькою свитою, як він спав між вартовими, знемівшися від труду. Першим виходив на бій, останнім полишав. Хто це? Князь Святослав, імператор ромейський Василій Македонянин, нещасний Валенштейн, підступно вбитий в Вегері. Написано буцімто про Богдана Хмельницького вже тоді, як він став гетьманом. Був і перебув. І коли легко вбагати чоловіка у звичні слова, у великих мучеників і великих негідників завсігди однакові життя. Так і про мене. Ніхто нічого не відав до жовтих вод. Мовляв, ображений і упосліджений втік на січ. Довкола нього зібралася сірома і відчайдухи. Не тяжко було запалити їх, каже справоздавець Пасторій. Бо як соловейку співання, так їм м'ятижі були властиві. Ось так. Запалив душі заволок запорозьких, і вони миттю обрали мене гетьманом своїм. Чи коли бачено таку чудасію? Хто чесніший і порядніший, той змушений визнати. Коли це сталося і за яких обставин, нема ніяких відомостей. Справді, нема нічого. Потонуло в людській крові, засипано приском, пожерти пожежами, розвіяне вітрами. І слово, і думка, і пам'ять, і згадка мої універсали, діаріуші, листи й записи згоріли у вогні. Одяг з'їла міль, дерево поточив шашель. От хоругвів не лишилося навіть золотого шитва, а шабля, яка була найближче до смерті, живе й досі. Чи все воно так? Вічність шепотом розповідає мені, хто я і що я. І крім мене, того не чув і не відає. Шепоти вічності. Відкрию одну таємницю. Великі люди відчувають свою велич мало не з пелюшок і вельми дивуються, коли не сказати, що обурюються, коли ніхто довкола не помічає цього. Може, несвідомо, але я знав здавна про своє призначення і що тяжче ставало життя моє і мого народу, то міцнішим був я у своєму переконанні. Навіщо Цицерон захищав свободу своїх співгромадян? Навіщо Тіт Лівій розповідав історію Риму, починаючи від років свободи і до імператорської сваволі? Навіщо Тацит попередив свою історію такими словами? Події минулого описувано багатьма. І поки вели вони мову про подвиги народу, розповіді їхні були красномовні і щирі. Та коли в інтересах спокою і безпеки народу всю владу довелось зосередити в руках одної людини, ці великі таланти перевелися. Правду стали всіляко викривлювати. Попервах через незнання державних справ, згодом з бажання підлеститися до правителів або ж, навпаки, з ненависті до них. До думки нащадків не стало діла ні хулителям, ні підлесникам. І навіщо я все це вчив колись ще отців єзуїтів?